Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Prvi je studenog 1944. godine. Po prvi puta od napada na Tokio, koji je u travnju 1942. izvala eskadrila pod zapovjedanjem pukovnika Jamesa dulitla nad glavnim gradom Japanskog carstva pojavio se ratni zrakoplov američkog ratnog zrakoplovstva. Doolittle je u znaku osvete za napad na Pearl Harbor na Tokio poveo 16 bombardera B-25, koji su poletjeli s nosača zrakoplova Hornet. Na Tokijom ti su bombarderi ispustili 14 tona bombi. B-25 bili su srednji bombarderi, prvi je poletio 1940. godine. Oni su imali dva motora od 1700 konjskih snaga, raspon krila od 20,6 metara, bili su dugi 16,3 metra, imali su posadu od 4 do 6 ljudi. U prostoru za bombe mogli su nositi 1360 kg bombi. Još se bombi moglo postaviti na krila. Prvog studenog do Tokija doletio je puno opasniji zrakoplov, teški bombarder koji je po prvi puta poletio u godini kada je pukovnik Doolittle izvao svoj napad – taj bombarder imao posadu od 10 do 14 ljudi. Samo za obranu imao je 10 strojnica i jedan top od 20 mm. Imao je raspon krila od 43 metra. U prostoru za bombe moglo je stati 10 tona bombi. Službeni naziv tog bombardera bio je B-29. Zbog njegove veličine dobio je nadimak super tvrđava. Tog prvog studenog 1944. do Tokija iz zračne baze na Saipanu, pacifičkom otoku udaljenom oko 2350 km od mete, doletio samo jedan B-29. Njegov zadatak bio je da fotoaparatima snimi Tokio, bila je to izviđačka misija. Zrakoplov je letio na 35.000 stopa. i za sebe ostavljao karakteristični bijeli trag i svoja četiri motora snage od 2200 do 2500 konjskih snaga. U Tokiju je oglašena zračna uzbuna. Jasno se moglo vidjeti jedva vidljivi srebrni sjajni bombarder i taj snježno bijeli trag iz njegovih motora. Napada nije bilo. Do njega će doći tri tjedna kasnije, 24. studenog. Richard Rhodes u knjizi Stvaranje atomske bombe piše. Njihov cilj bila je tvornica zrakoplovnih motora Musashi, sjeverno od Tokija, 16 km od Carske palače. Stotinu zrakoplova započelo emisiju. 17 je moralo odustati, šest nije uspjelo ispustiti svoje bombe. Protuzračna obrana bila je jaka, cilj je bio zaklonjen niskim oblacima. No potpuno neočekivano, na velikoj visini na kojoj su bombarderi letjeli, puhao je vjetar brzine 220 km na sat. Vjetar je bombardere nosio preko cilja i njihova je brzina stoga bila gotovo 700 km na sat, što je bombardiranje činilo gotovo nemogućim. Kao rezultat toga, samo su 24 zrakoplova uspjela bombardirati područje tvornice. Ostali su rasuli svoje bombe pod okovima i skladištima oko Tokijskog zaljeva i samo je 16 bombi pogodilo metu. Nisam predvidio iznimno velike brzine vjetra iznad 30.000 stopa, rekao je kasnije zapovjednik napada general heywood Hansel, i to je bilo vrlo neugodno iznenađenje. Brzo će piloti super tvrđeva naučiti kako se nositi s takvim vjetrom i velikim visinama. A i super tvrđave koje su bombardirale Japan dobit će novog zapovjednika. Curtis LeMay rođen je 15. studenog 1906. u Columbusu u državi Ohio. U zrakoplovni korpus američke vojske stupio s 22 godine. Do ulaska Sjedinjenih država u drugi svjetski rat popeo se do zapovjednika bombardarske grupe. U osmoj zračnoj sili raspoređeno u Europi letio je u bombardiranje njemačkih gradova. Brzo se proslavio i kao zapovjednik i kao pilot bombardera. Richard Rhodes piše. Curtis Lemay bio je divlji čovjek, tvrdoglav i tvrd, pilot bombardera, lovac na veliku divljač, pušač cigara, mršav, mesnat, pametan. Reći ću vam što je rat, jednom je rekao bez dlake na jeziku, ali to je rekao nakon rata. Morate ubijati ljude i kad ubijete dovoljno, prestanu se boriti. Čini se da je tijekom većeg dijela rata zadržao sklonost preciznom bombardiranju umjesto tepi bombardiranja, što je razlikovalo američko ratno zrakoplovstvo od britanskog, od intervencije Churchilla i Červela 1942. godine. Ponekad je u Europi precizno bombardiranje služilo svrsi, iako nikada odlučno. Nad Japanom ono nije donosilo rezultate. Na europskom ratištu Lame je uporno zagovarao precizno bombardiranje. U tepih bombardiranju ciljeva nije vidio smisla. Rasipalo se bombe, zrakoplove i posade. Iz Europe Lame je prebačen na Pacifik. Tamo je promijenio strategiju bombardiranja. Richard Rhodes piše. Lame je tada još uvijek djelovao sa svojim 20. bombarderskim zapovjedništvom iz Indije i Kine. Podrška nevažnim Čanka i Šekovim vojnim pohodima bila je aktivnost koju je prezirao, ali ju je ponekad bio prisiljen provoditi. Šest je mjeseci Claire Chenol, tvrdi teksašanin koji je vodio američki zračni stožer dodijeljen nacionalističkoj kineskoj vojsci, zagovarao bombardiranje Hankova, grada na obali rijeke Yangtze, 800 km uzvodno od Šangaja, iz kojeg je Japan opskrbljivao svoje kopnene vojske na azijskom kontinentu. S obzirom na obnovljeni japanski prodor u unutrašnjosti Kine u studenom, Čenol je vršio pritisak da se napadne Hanko. Lomei se opirao preusmjeravanju svoje jedinice s ciljeva na japanskim matičnim otocima. Združeni stožer morao ga je prisiliti na to. Za napad su se također okupljali zrakoplovi B-24 i B-25. Čenol je osobito želio da LeMay natovari svoje zrakoplove zapaljivim bombama i baci ih s visine od 20.000 stopa umjesto s više od 30.000 kako bi gušće posijao bombe. LeMay je odredio da se barem jedan od pet zrakoplova napuni bombama s visokorazornim eksplozivom. 77 B-29 sudjelovalo je 18. prosinca u napadu i spalilo okrug uz rijeku Hankovu. Požari su neprestano gorjeli tri dana. To nije promaklo ni Washingtonu ni Lemeju. Razvoj bombardera B-29 i proizvodnja skoro njih 4000 koštala je zapanjujućih 3 milijarde dolara. Bilo je to skuplje od projekta Manhattan, razvoja atomske bombe. Zapovjedništvo američkog ratnog zrakoplovstva htjelo je da se opravda barem dio tog ulaganja. Onaj traljevi napad na tvornicu zrakoplovnih motora Musashi nije to mogao opravdati. General Hansel, čiji su B-29 prvi napali Japan, dobio je zadatak da uništi devet važnih meta u Japanu. U tri mjeseca je je koristio i zapaljive bombe, to mu nije uspjelo. U siječnju 1945. Hansel je smijenjen na njegovo je mjesto postavljen Curtis LeMay. General koji je smijenio Hansela rekao mu je ove riječi. LeMay je operativac, mi ostali smo planeri. I to je to. Lamej se suočio s istim problemom kao i Hansel. Taj vjetar na velikim visinama, loše vrijeme nad Japanom koje je omogućavalo samo sedam dana bombardiranja u jednom mjesecu. Lamey je dobio zapovjedništvo na 349 B-29. Zapovjedao je s 5800 časnika i 46.000 vojnika. Prvo je počeo s intenzivnom obukom, onda je krenuo u bombardiranje japanskih gradova. 3. veljače na Kobe su njegovi bombarderi izbacili 159 tona zapaljivih bombi. Leme još uvijek nije bio zadovoljan učinkom svojih bombardera. 23. veljače njegovi su bombarderi napali Tokio i uspjeli spaliti 2,6 četvornih kilometara grada. Leme je znao da će zapaljive bombe zapaliti japanske gradove, uglavnom građene od drveta. Pitanje je bilo samo kako. Richard Rhodes piše. Proučavao je fotografije napada, pregledavao obavještajne izvještaje. Činilo se da Japanci jednostavno nisu imali protuzrakoplovne topove od 20 i 40 mm. Shvatio je i o tome pisao u autobiografiji. To je vrsta obrane koja se mora koristiti protiv bombardera koji dolaze napasti na niskoj ili srednjoj visini. Na visini od 25 ili 30 tisuća stopa moraju na tebe pucati topovima od 80 ili 90 mm, inače te nikad neće oboriti ali topovi od 88 mm, ako dođećeš nisko, nemoćni su. Prebrzo se krećeš. Napadi zapaljivim bombama s niske visine imali su i druge važne prednosti. Nisko letenje štedjelo je gorivo pri dolasku i povratku s Marijanskih otoka. B-29 mogli su ponijeti više bombi. Nisko letenje manje opterećivalo velike Wrightove motore. Manje bi zrakoplova moralo prekinuti misiju ili srušiti se u more. Lome je predložio bombardiranje noću. Njegovi obavještajni izvori ukazivali su na to da japanskim lovcima nedostaju zračni radarski uređaj. Uz malo ili nimalo svjetlosne protuzračne obrane ili pokrivanja lovaca, Tokio bi bio gotovo bespomoćan. Zašto onda, zaključio je LeMay ne ukloniti topove i topnike s B-29 i dodatno povećati teret bombi? Odlučio je ostaviti stražnjeg topnika kao promatrača, a ostale ostaviti na zemlji. Lame je o planu raspravljao samo s malenim krugom svojih časnika. Zajedno su odredili metu. 30 četvornih kilometara veliko radničko naselje koje je bilo blizu carske palače u središtu Tokija. Meta nije imala gotovo nikakvu vojnu vrijednost. Američka službena procjena nakon bombardiranja bila je da je 87,4% mete bilo stambene namjene. 9. ožujka 1945. u kasno poslijepodne 334 B-29 uzletilo je s otoka Tinijan prema Tokiju. Prvi su zrakoplovi stigli na cilj nešto poslije ponoći 10. ožujka. Oni su označili cilj. Za Tokio, LeMay i njegovi planeri pripremili su poseban napad. Richard Rhodes piše. U jedan poslje ponoći stigla je glavnina bombardera B-29 i počela metodično bombardirati nizinu. Vjetar je puhao brzinom od 24 km na sat. Bombarderi su nosili 1520 bombi M69 u klasterima od po 250 kg koji su se raspali nekoliko stotina stopa iznad tla. Intervalometri glavne skupine, mehanizmi u komorama za bombe koji su određivali razmak između otpuštanja klastera, bili su postavljeni na intervale od 50 stopa. Svaki je teret bombi time pokrivao otprilike 2 četvrna kilometra kuća. Ako bi samo petina zapaljivih bombi izazvala požar, to bi bio jedan požar na svakih 2800 četvornih metara, jedan požar na svakih 15 ili 20 gusto zbijenih kuća. Do dva poslije ponoći vjetar je počeo puhati brže od 30 km na sat. Francuski novinar Robert Gulan, koji je vrijeme napada živio u Tokiju, preživio je napad Lemejevih bombardera. Richard Rhodes donosi ovaj njegov opis. Vatra potaknuta vjetrom počela je kositi svoj put kroz taj drveni grad. Rasplamsalo se nešto nalik na ogromnu polarnu svjetlost – Sjajno svjetlo otjeralo je noć i B-29 vidjeli su se ponegdje na nebu. Prvi put su letjeli u ogromnom broju na niskim ili srednje niskim visinama. Njihova duga svjetlucava krila, oštra poput oštrica, mogla su se vidjeti kroz ukošene stupove dima koji su se dizali iz grada, odjednom održavajući vatru iz užarene peći dolje, crne siluete klizale su kroz vatreno nebo da bi se ponovno pojavile dalje, zlatno sjajeći na tamnom krovu neba ili svjetlucajući plavo poput meteora u snopovima reflektora koji su obasjavali nebo od horizonta do horizonta. Te noći 10. ožujka 1945. u Tokiju se nije stvorila samo požarna oluja. Američka službena procjena bombardiranja govorila je o konflagraciji, golemom zidu vatre, kojemu su prethodile zagrijane goruće pare – Nešto više od kilometar i pol od te vatre koje je potaklo američko bombardiranje, plameni vjetar dosegnuo je brzinu od 45 km na sat. Na rubu tog požara brzina je bila skoro 90 km na sat. U središtu te užarene peći vjetar je sigurno bio još brži. Za šest sati plamen je zahvatio preko 140 četvornih kilometara. Piloti B-29 izvještavali su da je na 6000 stopa vrući zrak od te vatre stvarao turbulencije koje su bacale zrakoplove i da su posade morali nositi maske za kisik. Tek je rijeka Sumida zaustavila vatru. U noći 9. na 10. ožujka 1945. u Tokiju u tom bombardiranju poginulo oko sto tisuća ljudi. Milijun je ranjeno. Te noći na Tokiju bačeno avionskih bombi koje su imale snagu od 2 kilotona. Nešto više od šest mjeseci nakon tog napada na dva japanska grada američki bombarderi bacit će bombe sa desetak puta više kilotona. Ali to će učiniti samo dva bombardera B-29 i bacit će samo dvije bombe. Biće to završetak projekta Manhattan, stvaranja američke atomske bombe. Govori dr. Tonči Tadić s instituta Ruđer Bošković. Uranska bomba nije testirana, za nju se znalo da sigurno radi. Dakle, princip je bio jasan, fizika kaže da bi to trebalo raditi. Ono što se nije znalo, nije se znalo da li implozijska bomba radi jer to niko nije nikad probao. Tako da je onaj prvi test proveden u srpnju u pustinji Novog Meksika, dakle prva eksplozija u povijesti, je zapravo bila implozijska bomba sa plutonijem. Tu imploziju je trebalo probati. Prije toga su naravno probali čitav niz implozija bez plutonija, samo koristeći jezgru od Wolframa koja je imitirala plutonij, jer u tom toku se plutonij tek skupljao. Ne? Daljnji problem je bilo na kojoj visini izbaciti bombu, dok je politički problem bio gdje je zapravo baciti. Dakle, kad govorimo o visini na, na kojoj se baca bomba, govorim to da su shvatili relativno brzo da ako bude previsoko u zraku, e, efekti neće biti nikakvi. Ako eksplodira na zemlji, zapravo glavnina energije eksplozije odlazi u zemlju stvara krater veliki, ali ne, ne, ne stvara dovoljno razaranje. Tako da je doista tužno da jedan vrhunski fizičar tipa Oppenheimer završava svoju karijeru u Manhattan projektu računajući visinu na kojoj treba eksplodirati bomba da bi napravila čim veću štetu. Zaključio je da bi u oba slučaja to trebalo biti negdje na takvoj visini da se spoje udarni val koji dolazi iz same bombe i koji ide bočno ili polubočno prema dolje, se on spoji sa udarnim valom koji je udario u zemlju i onda se reflektirao o zemlje, tako se ta dva vala spoje zajedno i naprave čim veća razaranja u horizontalnoj revnini. Odnosno da ta visina treba biti takva da vatrena kugla od same eksplozije bombe otprilike dotakne tlo. Dakle, kod e, Hirošime je to bilo negdje oko 600 metara, kod Nagasaki negdje oko 500 metara od, tla. Što znači da su opet u obje bombe bili postavljeni radarski visinomjeri i to je trebalo imati, tako dakle, da sama bomba u sebi ima jedan minijaturni radar koji mjeri visinu pri čemu naravno bio ih je strah da bomba ne eksplodira prilikom polijetanja, tako da su u oba slučaja ključne komponente bombe spojene sa detonatorima tek kad je avion bio u zraku još prije nego što se digao u stratosferu, su oružari došli do bombi i fiksirali ih. Bombe su naravno prebačene sa američkim krstaricama od e, američkog kopna do otoka Tinijana, odakle su polijetali e, bombarderi. I sad, sad naravno ključno pitanje koliko je bombi bilo. Uspjeli su nekako napraviti dvije do sredine 45. Treću su eksplodirali da bi vidjeli da li cijela stvar funkcionira. Planiralo se napraviti još dva debeljka još dvije plutonijske bombe, jer su reaktori bili u punom pogonu, pa se moglo, a uranska bomba bi bila gotova vjerojatno tek negdje u prosincu 45. da se rad produžio. Dakle, ova dva debeljka bi bila gotova negdje u rujnu, odnosno listopadu, za, za slučaj da Japan ne kapitulira. U srpnju 1945. Leo Szilard sastavio peticiju protiv upotrebe atomske bombe. Szilardov argument bio je ovaj. Razvoj atomskog oružja daće državama nove načine razaranja. Novorazorno oružje. Atomska bomba koju su razvile Sjedine države samo je prvo u nizu sličnih oružja. U razvoju tih novih oružja nema ograničenja njihove razornosti. Svako novo atomsko oružje bit će još razornije. Prema tome, država koja će to novo oružje prva upotrijebiti morat će snositi odgovornost za otvaranje vrata u razdoblje u kojemu će biti moguće razaranje nepojmljive snage i razmjera. Silard je peticiju namjeravao poslati američkom predsjedniku Harryu Trumanu. Prvi su je potpisali znanstvenici inženjeri iz metalurškog laboratorija u Chicagu, onda i znanstvenici inženjeri koji su radili u Oak Ridgeu. Sve u svemu, 70 znanstvenika inženjera potpisalo je tu peticiju. Robert Oppenheimer bio je protiv potpisivanja peticije. Edward Teller ovako je svoje protivljenje objasnio Leo Silardu. Prije svega dopusti mi da kažem da nemam nade da ću očistiti svoju savjest. Stvari na kojima radimo toliko su strašne da nas nijedno protestiranje ili petljanje s politikom neće spasiti. Ali nisam baš uvjeren u tvoje prigovore. Ne mislim da postoji ikakva šansa da se zabrani i jedno oružje. Ako postoji najmanja šansa za preživljavanje, ona leži u mogućnosti da se otarasimo ratova. Što je oružje razornije, to je sigurnije da će ono biti upotrijebljeno u sukobima i tu ne može pomoći bilo kakav sporazum. Naša jedina nada je u objavljivanju činjenica o našim rezultatima. To bi moglo pomoći u uvjeravanju sviju da bi sljedeći rat mogao biti koban. Zbog toga bi upotreba u ratu zapravo mogla biti najbolja stvar koja se može učiniti. Peticija nikad nije došla do predsjednika Trumana. Silard je uspio doći samo do Jamesa Burnsa, koji će uskoro biti imenovan za državnog tajnika. General Leslie Groves pokušavao je Silarda zbog peticije optužiti za špijunažu, ali za tu optužbu nije bilo nikakvih dokaza. Nakon bacanja atomskih bombi na Hirošimu i Nagasaki, za mnoge koji su radili na projektu Manhattan, bit će teško prihvatiti da su radili na tako razornom oružju. Pa značilo je zapravo svijest da su stvorili nešto stravično. Ko prva potvrda što bi im se dogodilo da je Hitler doista razvio bombu. Ja nemam apsolutno nikakve dvojbe da bi Hitler da ju imao doista i upotrijebio bombu. Drugo što ih je potreslo je svijest da zapravo takva bomba bačena na grad, jedna jedina bomba, može doslovce zbrisati Velegrad. Ja podsjećam da je u tom trenutku bio čitav niz napada na njemačke gradove, da je u Drezdenu proveden izuzetno veliki napad američkih i britanskih bombardera, gdje su Britanci bombardirali noću, a Amerikanci danju i stvorila se požarna oluja i razaranje Drezdena klasičnim bombama sa velikim brojem američkih i britanskih bombardera jednako stravična kao i razaranje Hirošime. Dakle, znalo se što u tom trenutku znači napad na gradove. Taman je bila počela kampanja napada na japanske gradove, gdje je uništeno 70% Tokija, 70% Kobea, 60% Osake, 60% Nagoje, dakle istim metodama kao one koje su upotrijebljene protiv Hamburga ili protiv Drezdena. Međutim, ovdje se radilo o jednom jednoj jedinoj bombi. Dakle, ne o čitavom valu bombardera koji onda uništavaju grad enormnim količinama bombi i sa gomilom protutrašnje obrane, sa svim problemima kako tu flotu bombardera otpremiti i vratiti natrag, nego ide jedan jedini avion sa jednom jedinom bombom koji uništi jedan grad. Ta svijest je bila strašna. Drugo, što je se počelo motati po glavi, jer nam to doista treba, jer mi smo cijelu bombu gradili da bismo se obranili od Njemačke, ali ona je kapitulirala a bombu nisu razvili. Ako dakle jedna Njemačka koja je imala silan znanstveni tehnološki potencijal nije razvila bombu, od koga se sada više bojimo? Dakle, Sovjeti nas neće napasti jer su istrpljeni ratom. Japan nije na takvom stupnju tehnološkog razvoja da je mogu raditi vlastitu bombu. Da li nam bomba uopće treba? Tako da je tu bilo prilične dvojbe unutar Manhattan projekta, e, posebno kod Lea Silarda i kod e, ostalih znanstvenika, jer se treba doista ići prema tome. Međutim, vojna logika je tu potisnula sve dvojbe civila. Marijanski otoci skupina su otoka u zapadnom dijelu Tihog oceana. Godine 1565. postali su španjolski posjed. Marijanski otoci dobili su ime 1688. po udovici španjolskog kralja Filipa IV. Do tada su nosili naziv kojim je dao portugalski moreplovac Ferdinand Magellan, Lupeški otoci. U španjolskom građanskom ratu 1898. Sjedine države zauzele su Guam, ostatak otoka čiju glavninu pored Guama čini još 14 otoka, došli su pod vlast Njemačke. Nakon Prvog svjetskog rata Marijanskim otocima zavladao je Japan. Guam su japanski vojnici zauzeli krajem 1941. Nepune tri godine kasnije Marijanski otoci postali su ključni u strategiji admirala Čestera Nimica, glavnog zapovjednika na Pacifiku, koji je strategijom skokova od otočja do otočja želio najbržim putem doći do Japana. Pored Guama još su dva otoka u Marijanskom otočju bila od strateške važnosti. Tinijan, velik 101 četvorni kilometar i Saipan, velik 122 četvorna kilometra. U ljeto 1944. američke snage pod zapovjedništvom admirala Raymonda Spronsa, zapovjednika pete flote, krenule su u osvajanje Marijanskog otočja. Sjeverna napadna sila, druga i četvrta divizija američkih marinaca i 27. pješačka divizija trebale su napasti Saipan i nakon toga Tinian. Južna napadna sila, treća divizija marinaca i prva brigada marinaca trebala je napasti Guam. Samo na Saipanu američke snage čekalo je 32.000 japanskih vojnika. Ronald Spector u knjizi Orao protiv sunca, američki rat protiv Japana, piše. Do kraja lipnja 27. divizija napokon je probila put kroz dolinu smrti i spojila se s drugom marinskom divizijom na svojoj lijevoj strani. Kako je nastavljen prodor prema sjeveru i otok se sužavao, druga marinska divizija povučena je u pričuvu, ostavljajući 27. diviziju da napreduje uz zapadnu obalu otoka, a četvrtu marinsku diviziju uz istočnu obalu i u središtu. Do 5. srpnja, kad je ta promjena dovršena, glavni gradovi i zračne luke bili su u potpunosti u američkim rukama, a Japanci su bili prisiljeni povući se na uski sjeverni vrh otoka. Odatle su branitelji pokrenuli najveći banzai napad u ratu. Rano ujutro, 7. srpnja, 3000 japanskih vojnika i mornara, neki od njih bili su naoružani samo granatama ili dugim štapovima s bajunetama, vrišteći je krenulo u proboj u rupu u američkim linijama, koju je 105. pješačka pukovnija 27. divizije dopustila da se stvori blizu obale. Prvi i drugi bataljun 105. pukovnije praktički su uništeni u japanskom naletu, kad su nas napali, bilo ih je toliko da nismo mogli pucati dovoljno brzo, prisjetio se narednik Fredrik Stilc iz prvog bataljuna 105. pješačke pukovnije. Pucali smo na njih s udaljenosti od 15 ili 20 metara. Naš je perimetar bio dubok oko 50 i širok oko 100 metara. Topništvo ih je razbijalo, ali neki su topovi podbacili i granate su pale među nas. Sigurno smo ubili 300 ili 400 japanaca. Bili su nagomilani oko nas. Bitka za Saipan potrajala je od lipnja do srpnja 1944. U njoj je poginulo oko 3500 američkih marinaca i pješaka. Japanski gubici iznosili su zapanjujućih 30.000 vojnika. Malo je tko od japanskog garnizona ostao na životu. Na to je još došlo nešto što je zaprepastilo američke vojnike i mornare. Ronald Spector piše. Kraj bitke nije zaokružio ciklus masovnih smrti na Sajpanu. Tisuće civila, uglavnom žena i djece, koji su pobjegli na sjeverni vrh otoka, odlučili su se pridružiti vojnicima u smrti. Bacili su se s oštrih litica duž obalnog zida otoka, upali u valove da se utope ili su se raznijeli granatama. Tumači i zarobljeni Japanci, koristeći se razglasom, molili su Japance da se predaju. Neki su to i učinili, no gotovo dvije trećine od 12.000 neboraca odabralo je samoubojstvo. Zapovjednik patrolnog plovila rekao je da je plovidba njegova broda bila spora i naporna zbog stotina leševa koji su plutali vodom. Saipan, Tinian, Guam zauzeti su nakon teških borbi. Sa Saipana i Tinijana prema japanskom otočju krenut će B-29, koji će zapaljivim bombama pretvoriti japanske gradove u zgarišta. S Tinijana uzletit će dva B-29, koji će baciti bombe na Hirošimu i Nagasaki. Dakle, ja bih podsjetio da u tom trenutku je iza Amerike već osvajanje Ajvođime, koja je osvojena nakon više od mjesec dana grčevitih borbi dakle otok koji je trebao pasti unutar tjedan, dva, se držao više od mjesec dana. Nakon toga je uslijedilo osvajanje Okinave, gdje je po prvi put osvojen jedan od, od otoka koji su u onom matičnom lancu japanskih otoka, a i je ipak izolirana hrid. Osvajanje Okinave je bilo neopisivo krvavo i vrlo sporo. Nemojmo zaboraviti da je tijekom e, tih mjesec dana borbe za Okinavu izvedeno više od 2000 kamikaze napada i danju i noću svakakvim vrstama aviona, raketnim, e, sporim, brzim, e, kombinirano, pojedinačno. Dakle, mogli su samo slutiti što bi ih e, čekalo da idu na plan osvajanja prvo otoka Kjušua, a nakon toga na osvajanje ravnice Kanto u kojem je Tokio. Dakle, američke procjene su govorile da bi se rat protegnuo negdje do 52. uz nevjerojatno velike gubitke američkih vojnika u iskrcavanjima i uz još jedan priličan problem, a to je ulazak Sovjetskog saveza u rat. Dakle, nemojmo zaboraviti jedan detalj, a to je da je ta silina borbi za japanske otoke e, dovela do toga da su u Poznamu Amerikanci i Britanci zamolili Stalina da se Sovjetski savez uključi u rat. Što je praktično značilo da Sovjetski savez treba istupiti iz pakta Onaj napadanje kojeg imamo s Japanom potpisano negdje od sredine 1939. 1939. se u Mongoliji odigrala velika bitka između crvene armije e, s jedne strane, a s druge strane i naravno mongolske crvene armije koja je bila pod kontrolom Sovjeta s jedne strane, a s druge strane i kvantumske armije, dakle japanske armije stacionirane u anektiranoj Manđuriji u sjeveroistočnoj Kini toj borbi japanske snage su doživjele katastrofalan poraz. Čitavu operaciju sa sovjetske strane je vodio kasnije jako poznati maršal Žukov, tada je bio još samo general pukovnik. E, I to je prisililo Japance zapravo da sa Sovjetskim savezom sklope pakt o nenapadanju. Dakle, čitavo vrijeme drugog svjetskog rata Sovjetski savez je bio e, u neutralnom odnosu prema Japanu. Bio je u ratu sa Njemačkom, Amerika je bila u ratu sa Njemačkom, Amerika je bila u ratu sa Japanom, ali nije bio i Sovjetski savez u ratu sa Japanom. Dakle, u tom trenutku radi očekivanja silnog otpora Japanaca pri osvajanju japanskog otočja su Harry Truman i Winston Churchill, poslije je zamijenio Clement Attlee, zamolili Stanjina da se uključi u rat na Dalekom istoku, što je Stanjini učinio obećavši da će Sovjetski savez ući u rat s Japanom točno tri mjeseca nakon kraja rata u Europi, dakle 8. na 9. kolovoza 1945. 15. srpnja 1945. godine u Podzdamu pored Berlina počela je konferencija na kojoj su se po zadnji put sastala velika trojica čelnici Sjedinjenih država, Velike Britanije i Sovjetskog saveza. Nacistička Njemačka kapitulirala je u svibnju od sila osovine, još je samo Japan ratovao sa saveznicima. Dan prije nego što je počela konferencija iz San Franciska isplovila teška krstarica Indianapolis. Na nju je ukrcan 5 metara dug drveni sanduk u kojemu je bio Little Boy, mali dečko. Indianapolis je plovio prema Tinijanu, malenom otoku u Tihom oceanu, koji je pretvoren u najveću zrakoplovnu bazu na Tihom oceanu. Indianapolis je 26. srpnja iskrcao malenog dečka na Tinijan. Japanska podmornica I-58 naišla je na krstaricu nešto prije ponoći 29. srpnja i spalila na nju salvo od šest torpeda. Indianapolis je imao 1195 članova posade u trenutku kada su ga japanska torpeda pogodila. Krstarica je potonula, potonuće je preživjela 850 članova posade. Kada je Indianapolis potonuo, preživjeli mornari našli su se u moru s valovima od 4 metra. To je bio samo početak njihove muke. Richard Rhodes piše. Više od 50 ranjenih plivača umrlo je tijekom noći. Njihovi su ih drugovi ujutro oslobodili iz prsluka za spašavanje i pustili – Vjetar je utihnuo, sunce je zasjelo s naftne mrlje, zasljepljujući ih bolnom fotofobijom. A onda su došli morski psi. Mornar koji je plivao prema plutajućoj gajbi krumpira mahao je u vodi i nestao. Elementarni užas. Ljudi su se tiskali u svojim skupinama, a neke su skupine odlučile udarati o vodu dok su druge odlučile nemicati se, plutajući kao olupina. Morski pas odgrizao je mornaru obje noge i njegov neusklađeni trup u prsluku za spašavanje bio je okrenut na glavačke. Jedan preživjeli zapamtio je da je prebrojao 25 smrtonosnih napada. Brodski liječnik u svojoj većoj skupini prebrojao je 88. Nije bilo pomoći. Proživjeli su ponedjeljak i ponedjeljak večer, utorak i utorak navečer, bez vode, tonući sve niže i niže u moru, kako je kapok u njihovim prslucima za spašavanje upijao vodu. Na kraju su oni koji su poludjeli od žeđi pili morsku vodu. Oni koji su pili postali su manični i nasilno se tresli, svjedoči liječnik, sve dok žrtve nisu upale u komu i potonule. Žive je zaslijepilo sunce. Prsluci za spašavanje iritirali su im kožu punu čireva. Pekla ih je groznica. Doživljavali su halucinacije srijeda i srijeda navečer. Morski psi kružili su i navaljivali u potrazi za mesom. Indianapolis je poguđen torpedima oko 15 minuta nakon ponoći 30. srpnja 1945. Preživjela u moru, spazio u 11 sati 25 minuta drugog kolovoza izviđački američki zrakoplov PV-1 Ventura. U akciji spašavanja iz mora izvučeno je samo 318 preživjelih članova posade USS Indianapolisa. Još dok je takar starica bila na putu za Tinijan, američki predsjednik sovjetskom je vođi rekao da Sjedinjene države imaju novo, razorno oružje. Ta konferencija u Poznamu značajna je zato što je na njoj upućena prema Japanu Poznamska deklaracija u kojoj su Harry Truman, Winston Churchill i Chiang Kai-shek uputili jasnu poruku japanskoj vladi da potpiše kapitulaciju. Međutim, s japanske strane uvjereni da je takav zahtjev besmislen, su na tiskovnoj konferenciji odgovorili jednom čudnom, jednim čudnim izrazom, dakle premijer e, Kantaro Suzuki je rekao samo makusatsu, što je kad se prevede taj japanski jezik, dakle kojeg su koristili vrlo tradicionalni japanski političari, je značilo da je ponuda toliko nečasna i besmislena da je neće ni komentirati. To je sa američke strane izazvalo silan bijes i zapravo je, je bila kap koja je prelila čašu da se ipak upotrebi atomsko oružje. I sad je tu bila čitava dvojba kako ga upotrijebiti. Dakle, postojele su dva seta pitanja. Prvo, na gradu ili na nekoj plaži ispred grada, dakle na naseljenom mjestu, protiv naseljenog mjesta ili na nekom mjestu koje nije naseljeno da se vidi snaga eksplozije kao opomena. I drugo, da li najaviti napad ili ga ne najaviti. Ako ga se najavi, a bomba zakaže, to je takva sramota da tri bombe poslije to neće ispraviti. Zaključeno je nakon dugo promišljanja, dakle peta varijanta je bila da se uopće ne koristi bombe. Ne? Zaključeno je da se, se ipak ide na varijantu napada na grad bez prethodne najave. Odabrani su gradovi koji do tada nisu intenzivno bombardirani da bi se bolje vidio učinak bombe, pri čemu je Henry Stimson, američki ministar rata, koji je bio američki konzul na Filipinima i bio je na medenom mjesecu u Kyoto, je sa liste maknuo Kyoto. Uglavnom, odabrani je Hiroshima, sve ostalo je poznato, jedan avion baca bombu, vatrena kugla, uništavanje grada. Tri dana kasnije, 9. kolovoza, dakle Hiroshima 6. kolovoza, Nagasaki 9. kolovoza i između toga stadionov ulazak u rat. U oba grada su bombe eksplodirale na otprilike 500 odnosno 600 metara visine. Kod Nagasakija se radilo ipak o dolini, pa je eksplozija bila ograničena tom dolinom i bilo je daleko veći broj starih drvenih kuća, ne masivnih betonskih kao u Hirošimi koja je bila jaki industrijski centar. U Hirošimi je eksplodirala bomba iznad zgrade banke Hirošime koja i danas postoji jer je eksplozija bila iznad nje. U Nagasaki je eksplodirala iznad uh, e, Urakami katedrale i ženskog samostana katoličkog. U oba grada e, u prvom udaru je stradalo dakle od eksplozije i od e, opeklina i ranjavanja otprilike 70 tisuća ljudi sa svim posljedicama radijacijske bolesti u oba grada u svakom od, njih je poslije umrlo do, do 150 tisuća ljudi. Little Boy, mali dečko, dopremljen je na Tinian krstaricom Indianapolis, Fat Man, debeljko, dopremljen je na taj otok u 3 B-29 koji su poletjeli iz Novog Meksika. Mali dečko bio je spreman za bacanje 31. srpnja, čekalo se samo da se vrijeme nad metama poboljša. Prvo kolova za Japanu se približavao tajfun. Za bacanje bombe određena je 509. složena grupa pod zapovjedništvom pukovnika Pola Tibeca. On je znao da je njegova jedinica određena za nešto posebno. Kada su ga imenovali na tu dužnost, rečeno mu je da 509. složena grupa pod zapovjedništvom pukovnika Pola Tibeca. On je znao da je njegova jedinica određena za nešto posebno. Kada su ga imenovali na tu dužnost, rečeno mu je da će 509. biti ta koja će baciti novo oružje, ali mu nije rečeno koje. Rekli su mu i da se ta operacija naziva Silver Plate. Ako mu nešto treba, neka samo kaže tu riječ i dobit će sve što želi. 509. uvježbavala se u zračnoj bazi Wendover u Juti. Dobili su posebno modificirane bombardere B-29. U svibnju 1945. ona je prebačena na sjeverni aerodrom na otoku Tinian. Tek kolova za piloti članovi posade bombardera iz 509. složene grupe obavješteni su kojim je zadatak. Richard Rhodes piše. Dva obavještajna časnika otkrila su ploče iza zapovjednika 509. grupe kako bi prikazali zračne fotografije ciljeva Hiroshima, Kokura, Nagasaki. Nigata je izostavljena zbog lošeg vremena. Zapovjednik 509. grupe predstavio je Viljama Parsonsa iz odjela za naoružanje, koji je odmah rekao ono što je bitno. Posadama je rekao da je bomba koju će baciti nešto novo u povijesti ratovanja, najrazornije oružje ikad napravljeno. Vjerojatno će gotovo u potpunosti uništiti područje promjera tri milje. Svi su bili zapanjeni. Parson se spremao prikazati film o testu Trinity. Projektor se nije htio pokrenuti. Zatim se naglo pokrenuo i počeo proždirati filmsku vrpcu. Parsons je rekao operateru da ugasi projektor i improvizirao opisao je prizore iz Alamogorda. Koliko daleko je svjetlo viđeno, koliko daleko se eksplozija čula, učinke udarnog vala, formiranje gljivastog oblaka. Nije otkrio izvor energije oružja, ali je detaljima, čovjek srušen na tlo na udaljenosti od 9 km, ljudi udaljeni 16 i 32 km koji su privremeno oslijepili od bljeska, uspio privući potpunu pažnju posada. Mali dečko trebao je biti ukrcan na B-29 s brojem 82 kojim je pilotirao Robert Lewis. Pukovnik Tibec odlučio zapovjedati tim zrakoplovom. Dok se mali dečko ukrcavao u taj bombarder, došao je pismo slikar i na trup zrakoplova napisao Enola Gay. Lewis je također trebao biti u posadi koja će baciti bobu. Kada je vidio taj natpis, povikao je što je to dovraga na mom zrakoplovu. Tibets viši počinu rekao mu je da je on naložio da se to napiše na zrakoplov kojim će on zapovijedati. Bilo je to ime Tibetsove majke. Dok je god ono na zrakoplovu, njemu se ništa neće dogoditi. Luis je morao prihvatiti da će to ime pisati na zrakoplovu broj 82. U trenutku polijetanja Enola G. je bila teška 65 tona. Nosila je 26.500 litara goriva i bombu od 4 tone. Zrakoplov s bombom poletio je u 2 sata i 45 minuta 6. kolovoza 1945. Bomba je bačena na Hirošimu u 8.15. Dakle, unutar prvih sat vremena nakon toga Hiroshima i Nagasaki su bili plameni pakao. Dakle, stvorila se požarna oluja, posvuda su teturali ljudi ili teško ranjeni ili sa potpuno spaljenom kožom. Vode nema, rijeke koje teku kroz te gradove su kontaminirane i krcate umirućih ljudi ili umrlih ljudi životinja. Zgrade su porušene, infrastrukture nema, pomoći nema. Već sutra dan nakon eksplozije u Hirošimi do grada su došli znanstvenici iz instituta Riken, pored Tokija, to je fizičko-kemijski institut, poznati fizičko-kemijski institut, mislim, nemojmo zaboraviti, Nobelovac koji je otkrio kako funkcionira jaka sila koja drži na okupu atomske jezgre Hideki Yukawa dakle i Japanac. Dakle, Japanci imali vrlo jaku nuklearnu fiziku. E, ekipa koja je došla iz Rikena do Hirošime je odmah rekla ovo je bila nuklearna bomba. Dakle, Japan nije bio zemlja trećeg svijeta koji nije znao što ga je pogodilo. Oni su jako dobro znali da je to bila nuklearna bomba. Znali su koje su posljedice, krenulo se pružati pomoć tim ljudima. Koliko se moglo, primijetilo se da su bolje prošli oni koji su bili u nekoj svjetloj odjeći, da su bolje prošli oni koji su bili u nekakvom skloništu gdje ih udarni val nije zahvatio. Dakle, nekakve temeljne spoznaje se znalo, međutim niko nije mogao ni izdaleka naslutiti eh, razmjer radijacijske bolesti u tom, tom trenutku. Sa posljedicama toga Japan se nosio doslovce desetljećima no ipak u oba grada već negdje 30 godina nakon rata se gospodarski i društveni život vratio na početne razine. Ja bih posjetio da je u oba slučaja kontaminacija bila izazvana sa vrlo malom količinom nuklearnog goriva. Dakle, mi govorimo u Hirošimi od 10 kg, u Nagasaki od 5 kg. Ne? Dakle, neusporedivo sa Černobilom gdje su gorile tisuće tona. U oba grada se dogodilo to da je ta radioaktivnost sa svim izgorenim ostacima grada, životinja, ljudi, trave, e, guma, svega, otišla u stratosferu i spustila se kao crna kiša. 6. kolova za 1945. u 8 sati i 17 minuta tehničar u japanskog radija primijetio je da je postaje u Hirošimi prestala s radom. Pokušao je stupiti u kontakt s njom bez uspjeha. 20 minuta kasnije telegrafsko središte željeznica u Tokiju primijetilo je da je glavna linija prestala raditi na 15 km od Hirošime. Neslužbeni izvještaj željezničkih postaja blizu Hirošime izvještavali su o nekoj strašnoj eksploziji. Izvještaji su odmah preneseni u glavni stožer. Tamo su dežurni časnici bili zbunjeni, nisu mogli stupiti u kontakt s glavnom željezničkom postajom u Hirošimi, a znali su da velikog napada iz zraka nije bilo. Mladi stoženi časnik dobio je zadatak da preleti grad i javi što se dogodilo. Tri sata kasnije on je javio da je Hirošima nestala. Druga bomba, Fat Man, ukrcana je u B-29 u 22 sata 8. kolovoza 1945. Ime tog bombardera bilo je Boxcar, Boksov auto, koji je tako nazvan po njegovom zapovjedniku Frederiku Boku. On neće zapovjedati bacanjem druge bombe, taj će zadatak dobiti bojnik Charles Sweeney, koji neće mijenjati ime zrakoplova. Prvi cilj box bila je Kokura na sjevernoj obali otoka Kyushu, ali zbog lošeg vremena za bacanje bombe odabran je pričuvni cilj Nagasaki, grad koji su nazivali San Francisco Japana. Bomba je nad Nagasakijem eksplodirala u 11 sati i dvije minute 9. kolovoza, govori dr. Tonči Tadić s instituta Ruđer Bošković. Govorim okvirne brojke zato što su u oba grada uz stanovnike bili izbjeglice iz ostalih gradova koji su bombardirani, bili su studenti i učenici na privremenom radu koji su pomagali u ratnoj proizvodnji. Moguće da je bilo u Nagasakiju čak i nešto ratnih zarobljenika, dakle to ne možemo znati gdje su bili. Zato je jako teško dokučiti koliko je ukupno stanovnika bilo u svakom od tih gradova i koliki ukupni broj vrtava bio. Ono što je e, stravično u oba slučaja jest to da su uništene bolnice, uništene su ambulante primarne zdravstvene zaštite, uništene su prometnice, uništene su telekomunikacijske linije i električna mreža, tako da apsolutno nikako niste mogli ljudima koji su bili ozlijeđeni pružiti ikakvu pomoć. I to je zapravo bio preznak kako bi nuklearni rat izgledao. Danas sa današnjim spoznajama možemo dodati još jedan užas, a to je da bi e, onaj elektromagnetski puls koji nastaje kod eksplozije bombe bi spalio sve naše mobitele, sav internet, sve pacemakere, sve uređaje za održavanje života u bolnicama, sve automobile, sve radio aparate, dakle sve to je stradalo i u, i, i u okolici Hirošime, odnosno Nagasakija. Međutim, kada se sve sabere, kad se gleda reakciju japanskog cara i njegovog rođaka koji nakida, koji su bili užasnuti sa obje eksplozije, njih je još više šokirao ulazak Sovjetskog saveza u rat. Naime, neutralnost Sovjetskog saveza prema Japanu ostavljala je potencijalni kanal za komunikaciju sa saveznicima, gdje se moglo za Japan izboriti nekakva koliko toliko povoljna predaja uz očuvanje vlasti u Japanu. Ulazak Sovjetskog saveza u rat značilo je da Japan ostaje doslovno izoliran od svih u svijetu. Ta svijest je bila zapravo ono što je prevagnulo jer je bilo jasno da Japan takav rat ne može dobiti i da moraju napraviti ono što je nezamislivo, a to je kapitulirati i dopustiti okupaciju Japana. Dakle, bombe su gurnule Japan prema kapitulaciji, ali kad se pogledaju japanski dokumenti iz tog vremena, dakle, Bogu hvala, prije deseta godina Yomiuri Shimbun je imao čitavu seriju lijepih članaka o tome, dakle, kad se pogledaju japanski dokumenti iz tog vremena presudniji je bio ulazak Sovjetskog saveza u rat, odnosno taj politički moment u odnosu na ova stradanja. Pazite, u tom trenutku Japan je imao čitav niz gradova koji su uništeni jednako stradično kao Hiroshima. Razlika Hirošima i Nagasaki kod ostalih je bila samo tome što je to bila jedna jedina bomba. Slušali ste povijest četvrtkom. Tek čitao Janoš Reimer. Emisiju snimio Jurica Novosel uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.